ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في محكم التنزيل عن نبيه الكريم وانك لعلى خلق عظيم والصلاه والسلام على افضل الخلق واشرف المرسلين المبعوث رحمه للعالمين القائل في في سنته المطهره إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصلاة والسلام موصول على أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين الذين هم قدوة الصالحين والعاملين بسنته الكريم ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Bugün Selefi Salihin akidesinin 11. asıldayız. Orada da 13. dersteyiz. 11. asıl ahlak yöntemiyle ilgilidir. Ehli sünnetin ahlakı ve kimliği. Şeriat paketinde Allah subhanehu teala ne ahlaka emretmiştir? Onu Resulullah canlandırmıştır. Onun üzerine ehli sünnet icma etmişler kavlen ve amelen. Yani hem teori olarak hem pratik olarak. İmamlarımız bu çizsini bir araya getirerek imam olmuşlardır. Hiçbir zaman bir imam yoktur ehli sünnette sadece laftan imam olmuş. Hiçbir ehli sünnette de yoktur bir imam pratiği bilmeden, teoriyi bilmeden pratiği canlandırmış. Her çizsi bir arada olur. Çizsi birbirinden ayrılmaz. Çünkü ilmin oldu amel etmedin o bir şey yazmaz bereketi de olmaz. İlmin olmadı amel ettin muhakkak ne yaparsın? Yanlış şeyler çok yaparsın. Her çizsi de şu anda ümmette mevcuttur. İlimleri var. Çok alimleri var. Ama ilimleriyle amel etmiyorlar. Çok insan da var ehli takvadır, salihtir ama ilmi olmadığı için ne yapıyor? Emeli bu dediğimiz ehli sünnet üzere değil. İlmi olmadığı için nerede bir şey söylemişler ona, ona sarılmış emel ediyor. Çizsi de nedir? Hatadır. Bundan önce Yahudi Hristiyanlar gibi Kimin gibi? Gayril mağzubi aleyhim veleddallin gibi. Yahudiler gazep indi üzerlerine. Neden? İlimleri vardır ama amel etmiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar biz Allah'ın has adamlarıyız. Şa'bullahil muhtar. Allah seçkin kullarıyız biz. Tafzil olunduk alemine. O zaman biz girsek de ateşe eyyamen ma'dudat. Birkaç gün ondan sonra çıkarız. Bunlar ne oldu? Gazep anlayıcılarına. Lanetlendiler. Hristiyanlar ise bizim cemaatimiz gibi bizim Müslümanlarda ilmi olmayan amel edenler gibi onlar da İhlas var, takva var. Allah'a yakın düşmek istiyorlar ama ilim olmadığı için dalalet üzerindedirler. Ruhbaniyet Allah yazmamış üzerlerine. Onlar kendi kendilerine yazdılar. İbti, İbtedauha, iptida ettiler. Allah yazmadı üzerlerine. Kendi uydurdular, dine eklediler. Onda da sadık kalamadılar. Onun için en doğru yol nedir? Allahu Teala'nın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Peygamberlerin imam, imamlık edecek ettikleri yoldur. O da bizi onların peşinde olsak bizi cennetin kapısına kadar götürür inşallah. Ahlak paketi de ehli sünnette aynen böyledir. Akıl mantıkla ahlak olmaz. Nasıl itikattan da ahlak olmaz, akıl mantıkla da olmaz. Ne aşırıya gideriz, ne ifrat ne tefrit. Resulullah ne yapmışsa onu yaparız. Yap, yapamıyorsak elimizden geldikçe yapmaya çalışırız ama inancımız aynen olması lazım. İnancımız aynen olmasa bu da itikat gibidir, fıkıh gibidir. Allah'ın emridir çünkü. Et tırnaktan nasıl ayırmaz? İtikatten de ahlak birbirinden ayrılmaz. Çizsi bir yekparedir. Çünkü hepsi şeriat paketindedir. Bir mümin de mükelleftir. O şeriat paketine ne yapsın? Alsın onu ne desin? Amenna ve saddakna. Ondan önce de ne diyor? Semi'na ve ata'na. Eşittik, itaat ettik. Ondan sonra iman ettik, tasdik ettik bu paket. İman eden, tasdik eden o paketin cere, yerine getirir. Allah bizi yerine getirenlerden eylesin. Laf konuşup amel edenlerden, etmeyenlerden eylemesin. Konuşup aynen lafımızdan amel edenlerden bize eylesin. Buna da alimler diyorlar el-alim el-amil. İlmiyle amel eden alimlerden eylesin. Ha, biz dört dörtlü alim olamayız. Ama bir günde bu derste bir ilim öğrendik o konuda biz alimiz. Onun için o konuda biz mükellefiz, ilmimizden amel ederiz. Yani demeyelim illa ki ben dört dörtlük alim olayım. Hayır. İslam'dan hakkıyla düzgün şekilde neyi öğrendin? Sen o konuda alimsin. Amel etme mükellefindesin. Onun için Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ayet-i kerimede فَعْلَمْ اَنَّهُ la اِلَٰهَ illallah. Bil ki Allah hak ilahtir Teki eşi ortağı yoktur. Sadece ona ibadet edersin. Nasıl ibadet ederim? E önce tanıyacaksın, bileceksin ondan sonra ibadet. Bizim de hedefimiz ahlak paketini bilelim ondan sonra işe koyulalım. Evet. Selef-i Salih'in akidesi kitabında müellif dedik paragraf paragraf ayırmış. Bakalım bir gündeki paragrafta ne var? Evet buyurun. Ehli sünnet ve cemaat Allah Teala'yı andıkları zaman kalpleri titrer, içlerini korku kaplar, tüyleri ürperir ve suskunluğa bürünürler. Bunun sebebi ise Allah'a olan saygıları, onun celalinden ve hakimiyetinden yüce hakimiyetinin yüceliğinden korkmaları ve şiddetli cezasından çekinmeleridir. Allah Teala'nın kullarına olan şefkat ve merhametinin mükemmelliğini, mükafatının bolluğunu ve ihsanın büyüklüğünü hatırladıkları zamansa Kalpleri ümitle dolup yatışır, içleri ferahlar ve sevinirler. Yani Allah Teala'nın celali, gücü ve cezasından söz edildiğinde onların kalpleri ürperir, onun rahmetinden ve mükafatının bolluğundan söz edildiğinde ise rahatlayıp huzura erer. İşte Allah Teala'yı tanıyan ve onun elim azabından korkanların durumu böyledir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Evet. Şimdi biz geçen ders neydi konumuz? Kim hatırlar? Allah korkusu. Allah korkusunu geçen ders biz açıkladık. Ana çizgisiyle nedir? Allah korkusu nedir? Allah'ı biz görmüyorsak görercesine onun huzurunda dururuz. Bunu anlattık. Şimdi bugündeki bu ders, bu paragrafı Öyle arkadaş okurken neyi vasfediyor? Önünde Rabbil Alemin huzurunda durarken o hali vasfediyor. Yani Rabbil Alemin önünde durmuşken ne hisseder müminler? Onu vasfediyor o ayeti de getirmiştir. Bunun da adı şeriatte nedir? Huşu. El huşu. Türkçesi huşu. Huşu nedir? İşte bu okuduğumuzdur. Allah'ın huzurunda durdun, normal durarsın, laubali durarsın, hakiki mumin nasıl durar? Çünkü hakkıyla Rabbil alemini tanıyan mümin, hak, hakkıyla Rabbil alemini tanıyan hakiki mümin olur. Hakiki mümin Rabbini hakikaten tanıyorsa işte bu okuduğumuz gibi bu sıfatlar da durar. En büyük sıfatları nedir? kalpleri huşu içinde hürperir, titrer. Çünkü Rabbil Aleminin huzurundasın. Bunun adı nedir? Huşu. Bu paragraf diğer paragrafın neyidir? Canlısıdır. Şimdi teorisini anladık, bugün pratiğini yapıyoruz. Allah korkusunun pratiği nedir? Huşudur. Allah korkusunu nasıl canlandırırız? Huşuyla canlandırırız. Huşu nedir? Huşu lügatçede boyu değmektir. Büzülmektir. Yani bir tane bir böğüç insanın önünde durmuş, muhtaçtır. Nasıl durar? Boynunu eğer böyle huşu içinde durar. Büzülür. Ama bir taneye meydan okuyursan göz künü derersin, başını dik tutarsın. Bu nedir? Meydan okuyorsun. Huşu bunun tersidir işte. Yani eziksin, işin bitmiş. Yani senin merhametine kalmışım ne diyorsun. Bu lügatca huşudur. Şeriatte tabi bunu da Allah Teala vasfederken casiye surasında e, Gâşiye surasında Hel etâke hadîthul gâşiye vucuhun yevme idin haşi'a O gün kıyamet gününde yüzler vucuh insanlar nedir? Haşi'tiler. İşte nediler? Zillet içinde durmuşlar. Gözünüzün önüne koyun. Mahşer gününde insanlar nasıl durmuşlar? Mahşer günü biliyorsunuz. Mahşer gününde güneş yakına gelir. insanlar kan tere batar. Her çeşit korkuyor ne olacaktır? Ne olur? Böyle dururlar insanlar. Ses sedaları çıkmaz. Allah Teala lügatça o huşu ile anlatıyor orada. Bir daha ayette o mevkıfı, o durumu anlatırken Taha surasında yevme izin yeb, yeb, يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ Da'i kıyamet gününde yettebi'ûne da'iye. Çağırır bir tane. Melek var. Çağırır bu tarafa. Aynen askerde gibi. Tabur tabur gelirler. Kimse kıvırdamaz. Kıyamet günü de aynen böyledir. Mahşer günüdür işte. Hazret Adem'den dünyanın sonuna kadar hepsi olandadır. Da'i meleklerdir. Gelin bu tarafa derler. Tabur tabur gelirler. La ivace lehu. Öyle disiplinli gelirler ki eğri büğrü değil. Her çeş kuzu gibi yürüyor. Ne çardılar? Tabi bunların içinde kim var? Tağutlar var, fironlar var, hamanlar var, sisiler var, buşlar var. Hepsi var. Orada bir şey yazmaz bunlar. Orada hiçbir şey yazmaz bunlar. Sonra ne diyor? وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْسَ Bu cünde sesler haşi itiler. Bak birincide başlar enik. Burada sesler. Yani kimse konuşamıyor. Adama diyorsun nasılsın? Adam hasta, yen muhtaç, açtır ne der? İyiyim elhamdülillah. Yani kırgındır. Orada da sesler kırgındır. Nıtıkları kesilmiş. فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَ Hems nedir? Böyle pıtı pıtı ses fısıltı duruyorsun. Hiçbir şey duymuyorsun. Neden? İnsanların nıtkı kesilmiş. Korkudan. O günün vahametinden. İşte bu lügatçede haşiyedir. Gördük mü? Siz gözünüzün önünde tasavvur edin o günü. Canlandırın o günü. Nasıl bir gündür? Çok vahim bir gündür. İşte lügatçede huşu buysa dünyada huşu Allah Teala'nın karşısında böyle olur işte. Ama bir farkı var. Orada mecbursun, burada isteklisin. Burada istekli oldun, o zaman kıyamet gününde yer değişirsiniz. Orada velev ki sen Rabbil Alemin'in önünde heybetten durmuşsun, haşi'sin ama kalbin mutmaindir. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Müminlerin o dünyada korku yoktur üzerlerine. Hüzün, keder onları sarmaz kıyamet günü. Neden? Hüzünü, kederi sen bu günde isteyerek Allah'ın önünde huşu ile durmuşsun. Evet huşu budur arkadaşlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane namaz kılıyor. Baktı çok hareket yapıyor namazda. Ne dedi? Dedi bunun kalbi haşi olsaydı bütün organları da ona tabi olurdu. Onları da huşu içinde olurdu. Demek ki huşu nerededir? Kalptedir. Huşu kalptedir. Bu Resulullah diyor bedende bir organ var. O islah olsa bütün beden ne olur? İslah olur. Düzelir. Evet huşu budur. Bir de huşu Allah subhanehu ve teala neden anlatıyor? Yerde. Diyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا enzelna aleyhel ma'e tezzet ve rabat. İnnellezî ehyâhâ lemuhyil mevta innehu ala kulli şeyin kadir. Fussilet surasında Allah subhanehu ve teala diyor ki yere bakıyorsun haşi'tir yer. Nedir? Sessiz, sadasız yer. Hiçbir şey yok. Bakıyorsun bu yerde bir şey yoktur. Sessiz, sadasız durmuş. Hiç kıvırdamıyor. Bu haşi'tir yer. Ama Su indiğinde o yere Allah rahmetini gönderdi. Sabah gelirsin bakarsın o yer kıvıldadı. Biraz yük, yükselmiş, kabarmış. Ondan sonra yarılmış, içinden filiz çıkıyor. Öyle bir tasavvur yapıyor Rabbil Alemin. O huşu. Bu işte haşi lügatçedir. Ama bu huşu kalbe girse aynen bu ayetteki gibi ihtezzet ve rabattır. Allah'ın korkusu kalbinde olsa bütün azalarına yansır. Her şeyin Allahu Teala'nın emrinde karşında olduğu huşu içinde olur. Demek ki şer'en huşu arkadaşlar nedir? Allahu Teala'nın önünde zilletle he? huzula istekle ezik olmak kalbin titrenir, titrek ve celalla ve iclalla allah Teala'nın huzurunda durmaktır. Bütün tazimle Rabbil Aleminin karşında durarsın. Durduğun anda da kalbin kırık olması lazım. Yani omuzların düşük, kalbin kırık. Neden? Muhtaçsın. Nasıl o muhtaç? Fakir olmuş. Dışarıda kalmış savukta. Yeri yoktur gelmiş senin önünde. Böyle mehzun mehzun duruyor ki ona acıyarsın. Onun elinden tutarsın. Rabbil alemin. Hepimiz ona muhtacız. Hakiki korku işte husula olacaktır. Rabbil aleminin önünde hakiki duracağız. Boyumu, boynumuz büçük, gönlümüz kırık, kalbimiz sükunet içinde hedefe çitlenmişiz. Bütün meşgaleler, şehvetler dışarı çıkmıştır. Kalpten. Hakiki kuşu budur. Bu da arkadaşlar dilden anlatılmaz. Yani bizim Yora'da mesela bir tatlı var yaparlar. Ben burada seni anlatsam sabaha kadar tatlı böyledir, tadı böyledir. Anlayamazsın bunu. Buna ne olur? Tatlıyı getirip önüne koyacağım yiyeceksin. Aa diyeceksin bunun tadı değişikmiş. Huşuyla meselesi de nedir? Yaşayacaksın. Bu yaşayarak anlatılır. Ama biz sadece burada ana çizgilerini veririz. Bunu yaşamadan o tadı anlayamazsın. O kalptedir çünkü. Elden tutulmaz, gözden görünmez bir şeydir. Senden Allah'ın arasındadır. Huşu, ahlak, itikat, amel. Bu üçünün bağıdır, eksenidir. Bu üçünü birbirine tuğla cibine işletir, huşu işletir. Yani itikadım var, ahlakım da var, amele de dökmüşüm bunları. Ama bu huşu olmasa bunlar parça parça hiçbir şey değer olmaz. Ve öyle Müslümanları da biz görüyoruz. Hatta öyle alimleri de görüyoruz. Görmüyor musunuz? O eksen yoktur içinde. O tuğla gibi nasıl tuğlayı işliyorsun, aralarına harçı koyuyorsun, işte huşu odur. Birbirini tutan bir meseledir. Huşu Allah'a karşı kalbin her zaman uyanık olacaktır. Atacaktır, canlı olacaktır. Allahu Teala'yı hiçbir zaman gözünün önünden ayırmayacaksın. Kalbin kırık olacak, Zilletle duracaksın. Bütün azalarına bu yansıyacaktır. Hatta sözüne bile. Bütün hareketlerine yansıdı. Bu nedir? Huşudur. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de Zeyd İbni Erkam'ın rivayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok duyardım bu duayı yapardır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne duası yapmıştır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfe' Allah'ım sana sığınırım bir ilimden faydası olmaz bana. Faydası olmayan ilim nedir? Yani seni Allah'a yakın düşürmeyen bütün ilim faydasızdır. Hangi ilim? Her ilim seni Allah'a yakın düşürüyorsa faydası var. Velev ki matematik olsa bile. Ben matematik okudum, üniversiteyi bitirdim, öğretmen oldum. insaniyete hizmet ediyorum. Ama bunu Allah yolunda yapsam yok matematik hocası oldum Allah'ı terk ettim. Hayır Allah yolunda devam ediyorum. Matematiki de davette de kullanıyorum. O zaman o bana faydası olur. Bütün ilim faydalı. Ama en faydalı ilim nedir? şeriat paketini anlamaktır. Allah'ın tevhidini bilmektir. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Hangi ilim bize yaramaz arkadaşlar? Bir faydası yoktur bizde. Yani futbol bunun ilmini ben bilsem nedir, bilmesem nedir? Adam oturmuş saatlerce he, iki saat program yapıyorlar. Kaç milyon tane çitlenmiş televizyona ağzıların kuş gibi açmışlar bakıyorlar bunlara işte o diyor o böyle vurdu, bu böyle vurdu filan. Bunun ne faydası var bana? Futbolun faydası var ise evet biz kalkarız. Şimdi bir ekip oluruz. Sahada, sokakta, futbol sahasında oynarız. Bize faydası var evet. Canımız hareket ettik bedenimiz. Ama bunun bir faydası yoktur bana ben saatlerce bunu. Bu ne, ne dinime, ne dünyama, ne ahiretime. Ne de para kazandırır bizi. Anlatabildim? Bu bundan Resulullah Allah'a sığınmış. Devam ediyor dua. Ve kalbun la yahşa. Ve kalbin la yahşa. O kalpten de sana sığınırım huşu olmaz içinde. Allah korkusu yoktur. Allah korkusu var ise canlandırmıyor. Huşu odur işte. Çokumuzda da kalbimizde Allah korkusu var. Ama bunu canlandıramıyoruz. İşte huşu yoktur içinde. Hepimiz Allah'tan korkuyoruz. Ama bu huşu canlandırma, pratiğe dökemiyoruz onu. Onun için Allah Resulullah o kalbi Allah'a sığınmış bir kalpten huşu yoktur içinde. وَمِنْ لَفْسٍ لَا تَشْبَعْ O nefisten de hiç doymaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Adem oğlu çok tamahçardır. Bir vadi altın olsa diğer bir vadi daha olsun. Gözünü sadece bir avuç toprak doldurur. Bu nedir? Nefis doymuyor. Bundan da Allah'a sığınır. Yani kanaat yoktur. Mümin hakiki kanaat olur. وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَبْ O duadan da sana sığınırım isticabı olunmaz. Halbuki Allah Teala diyor kulum elini açsa ben cevap veririm. Hangi duaya isticab olmaz? Ne zaman? Masiyette dua ediyorsun. Sıla-i Rahmin üzerine beddua da basıyorsun o davada. Onlarda da Allah'tan, Allah'tan sığınır. Allah'a Allah'a sığınırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir de hangi dua isticab olmaz arkadaşlar? Kalpten olmayan dua. Bak kafir sıkıştı. Kalpten dua et Allah onu kurtarır. Ayette geçtiği gibi. Kurtarır onları. Velev ki kafirdir. Ya Allah çağır, lebbeyk abdi diyersen. Velev ki kafirdir. Ama biz hepimiz dua ediyoruz şimdi. Ama Allah Teala isticabe vermiyor. Neden? Çünkü kalbimiz haşi değil, gafildir. Evet, huşu önemli olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınmış. Allah subhanehu ve teala haşileri Kur'an'da övmüştür. Bize de örnek göstermiştir. Hatta bu ayet Enbiya surası 9. ayette de Resulullah'ı örnek Resul e, kendi Resullarını örnek veriyor. Ne diyor? İnnehum olar benim peygamberlerim kanu yusari'un fil hayrati güzel işlerde yarış yapardılar. Yok hızlı giderdiler. Yarış yapardılar birbirleriyle. Herde yarış yapmak müminin sıfatındandır. Ve yed'ûnena bize de ne yapardılar? Dua ederdiler. Nasıl dua ederdiler? Ragaben ve rahabe ve kânû lena haşi'in. Yani hem refahiyette hem sıkıştıklarında bizi unutmazlar. Şimdi biz Allah'ı unutuyoruz. İşimiz iyidir. Ama sıkıştık ya Rabbi yetiş. Bu müminin sıfatı değil. Bu kafirlerin sıfatıdır. Kafirler öyledir. Ama mümin rafahiyette, bolda, sıkışıkta, her hastalıkta her zaman ya Allah çağırır. Sonra ne diyor? Neden bunları yapıyorlar? Çünkü bize haşiydiler. Ve kânû lenâ haşi'in. Haşi oldukları için bu sıfatları var. Allah Teala bunları övüyor. Sonra Ahzab surasında e, 35. ayette innel muslimuna. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مسلمان الله مؤمن الله ka, ka, kanitler yani huşu'la yine kanit Allah'a çitlenmiş. Sadıklar, sabirler, haşi'ler, mutasaddıklar, sadaka verenler, oruç olanlar, organlarını kuruyanlar, kadın erkek. Bu şimdi sıfatlarını sayıyor Allah subhanahu teala cennet ehlin. Müminlerin sıfatını sayıyor. İçinde ne var? Haşi'ler var. Övüyor. Cennet ehlini övüyor. Ondan sonra ne buyuruyor? Rabbil Alemiz ayetin neyden bitiyor? E'addallahu lehum mağfireten ve ecren azime. Allah Teala bunlar için mağfiret ve büyük ecir ne yapmış bunlar için? Hazırlamıştır. İyidir bunlar cennetlik ise. Niye mağfiret? Çünkü Adem oğlu ameliyle cennete girmez. Muhakkak hata işlemiştir. Hepimiz günahı onları Allah Teala affeder. Onun için demeyin hatasız kul olmaz, günahsız hiçbir zaman bir insan olmaz. Muhakkak hepimiz hata yaparız ama Allah Teala affedicidir. Affeder. Kimi affeder? Yok ben böyle günah işliyorum, ısrar ediyorum, namaz kılmıyorum, Allah affeder beni. Hayır, seni Allah affetmez. Allah kimi affeder? Salih insanları Hata işlemişler, rücu etmişler. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala haşi'leri müjdesini ne veriyor? Haşi'lerin mehfiret veriyor bu ayette. Bir diğer ayette El Umran'da ve inne min ehlil kitabi lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile La yeşterûne bi âyâtillâhi temenen kalîlen. Ulaike lehum e, ulaike lehum ecruhum inde rabbihim innallâhe seri'ul hesab. Diyor ki ehli kitaptan müminler var. Sizin üzerinize indiğine Kur'an'a, Resul'a inanırlar. Kendi Tevratlarına da inanırlar. Neden? Çünkü haşi'tiler. Kalberi haşi'tir. Kimi anlatıyor? Abdullah İbni Selam'ı. Sadık Yahudileri anlatıyor. Bunlar ne yaptılar? Müslüman oldular. Onları anlatıyor. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh niye Müslüman oldu? Çünkü kalbinde huşu vardır. O huşu Müslüman Allah Teala da onu Kur'an'da övüyor. Diyor Allah'ın ayetlerini satın almazlar basit bir mala. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler Para verirdiler zenginler Tevrat ayetlerini değiştirirdiler yani cizliyorlar. Onlara diyor ki Allah büyük ecir vermiştir kıyamet gününde. Sonra Allah subhanehu teala haşielere müjde vermiştir. Ne diyor? Hac surasında fe ilahukum ilahun vahidun felehu eslimu ve beşşiril muhbitin sizin ilahınız teç ilahtır. Yani ilah nedir? Teç. Allah'a ibadet edeceksiniz. Başkasını etmezsiniz. Kime diyor? Bütün peygamberler. Hiç bütün peygamberler ortak koşmadan teç ilaha ibadet ettiler. O da kimdir? Rabbil alemin. فَلَهُ eslimu. O teç ilaha teslim onun hakkıyla. Ve beşşiril Muhbit nedir arkadaşlar? Muhbit işte huşuğun kapısını açtı girdi içeri. İlk adımda olan muhbit diyorlar. Biz muhbitiz yoksa hala biz teoride kalmışız. Bu dersten sonra muhbitinden olacağız. Madem kapını açtın girdin içeriye ve beşir. Müjde ver onlara diyor. Yani girdikleri Gittikleri yol, girdikleri yer nedir? Müjdeli bir yerdir. Ve beşşiril muhbitin. Müjde geldi bak. Haşiler için. Ondan sonra Allah subhanehu ve teala haşileri, müminleri vasfederken müminin surasında ne dedi? Kad eflehel mu'minun. Kad eflehel mu'minune ellezine hum fi salatihim haşi'un. Müminler iflah oldular. Neden? Çünkü namazlarında haşiydiler. Neden namaz arkadaşlar? Çünkü huşuğun sembolü neresidir? Allah'ın karşında durmuşsun. Orada haşi olmasan, sen yatakta da haşi olmasın, televizyon önünde de, sokakta da, alışverişte de haşi olmasın. Sonra Allah subhanehu ve teala ehli ilmi huşu'len vasfediyor. Ehli ilim diyorlar huşu'le mertebeleri arttı. O da İsra surasında innellezine utul ilme min qablihi iza yutla aleyhim yahurruna lil azqani succeda ve yekuluna subhane rabbena rabbena in in in kana va'du rabbina lemef'ula ve yahurruna lil azqani yebkuna ve yeziduhum huşu'a Onlar ki ilmi utul ilim, ilim verildi onlara. Alimler ayetleri eşittikçe Allah'a sücdeye kapanırlar. Yerine göre sücde, yerine göre itaat. Ondan sonra bu amelleri de, elimleri amele döküldükten sonra huşuları da artar. Onun için Allah Teala diyor inneme yakşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan en çok korkan alim kullarıdır. İbadihi el ulema. Huşu alimler diyorlar Firdevs-i Ale'nin yoludur. Firdevs-i Ale'ye huşuyla gidemezsin. Cennete huşusuz gidemezsin. Pardon. Huşuyla gideceksin. O da Hud surasında innellezine amenu ve amilus salihati ve ah ve ahbetu ila rabbihim ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. Ve ahbetu ve ahbetu nedir dedik? Muhbit. Yani soyundular huşua. Huşu aday oldular. Bunlar nedir? Firdos'tur. Sonra Allah Teala müjde veriyor hepsine. Müminlere huşularıyla ulaike humul varithun. Bunlar varislerdiler. Neyi varis alıyorsun? Her insan kendi varisinden alır. Babasından, amcasından, dedesinden miras alır. Müminler ne alırlar? O dünyada para geçerli değil. Pul da geçerli değil. Altın da geçerli değil. Ha? Ne geçerlidir o dünyada? اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Firdevs'ü varis alırlar. Yani ne, niye Allah Teala burada mirasa benzetmiş cenneti? Demir yeşterune, yerithune diyor. Bazı yerde satın alırlar ama burada varis diyorlar. Yani hakle, hakleridir onların. Onları hak etmişler. Şimdi senin dedenden sana para kalsa ben iddia edebiliyorum Kimse bana hak vermez. Ya sana ne? Hak senin değil. Bunun hakkıdır. Neden? Dedesinden kalmış. Mirastır. Ürf tanınmış. Müslüman kafir arasında aynendir. Onun için Allah Teala burada mirası neye benzetmiş? Cenneti miras almak hakka benzetmiştir. Alimler diyorlar ki huşu üzerine olan metod üzerine sabit kılar. Nedir metodumuz? Sırat müstakimdir. Onun üzerine sabit kılar, ondan ayrılmaz. Diyor ki o da Hac surasında وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ Alim olanlar bilirler bu hakkı min rabbike feyu'minûne bihi fetah فَتُغْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Onlar ilimleri bildirde kalpleri oran olur, çitlenir, huşu olur. O zaman ne oldu? Yol üzerinde sabit kıldılar. Onun için ehli sünnet alimleri diyorlar ki men haşa kalbuhu lem yakrub minhu şeytan. Kimin kalbi haşi oldu? Şeytan yaklaşamaz ona. E bunu da Allah Teala şeytanla diyalogta ne dedi? Dedi bütün kullarım senindir illa ibadallahil muhlasin. Muttakin. İşte bunlar da olardır. Kimin kalbi huşu içinde olur? Muttakilerin. Onun için bir tane muttaki oldu ne olur? Huşu içinde olur. Şeytan ona yakın düşmezdir. İyidir. Sahabe Resulullah'ın telebeleri, huşu içindeydiler. Biraz geç kaldılar. Allah subhanehu ve teala onlara ne yaptı? Atebahum. Hitabın yine Türkçe'de karşılığını bulmadık. Sitem mi? Sitem de kapsamıyor. Yani Allah subhanehu ve teala yetmedi. Bir, Yok kınamak da değil. Yani bir tane bir tane sevse ya niye böyle yaptın kardeşim? Yani, yani, bu, yani ben seni çok sevirdim. Niye böyle bunu yaptın bana? Yetmedi gelme, gelmiyorsun yanıma filan. Buna ne diyorlar? He, şefkatli bir sitem. Neyse onun Türkçe'de bir terimi var ama bilemedik bunu şu ana kadar. Sahaba, Allah subhanehu teala sahabaya bu türlü bir şefkatli bir sitem yaptı. Aynı Resulullah'a yaptı. Abese ve tevella en ca'ahul a'ma. Burada ne yaptı? Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir sitem gibi yaptı. Niye yüzünü çevirirsin çor geldiğinde? Evet. Hadid surasında şu ayet sahabeler hakkında endi. Elem ye'ni lillezine amenu en tehşe'a kulubuhum li zikrillah ve ma nezele minel hakki ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون diyor ki elem ye'ni lillezine amenu iman edenler kimi kastediyor? Resulullah zamanında Kur'an'a iman edenler kimdir? Sahabe toplumudur. Resulullah'ın talebesi, paketi canlandıran toplum. Diyor yet yani zaman gelmedi. Kalpleriniz He? Zikrullah'ta huşu olsun. Üzerinize endiye hakla. Yani biraz sahabelerin bir kısmı tabi ne yapıyorlar? Bu meseleyi tam kapsamamışlar. Onun için Resulullah Allah Subhanahu Teala Arab kâletül arabu amennâ Arablar dediler biz iman ettik. Dediler hayır siz iman et. Siz deyin biz Müslüman olduk hatta iman kalbinize yerleşene kadar. İşte İbn Mes'ud diyor ki: "Ma kana beyne İslamina ve beyne ve beyne en atabana Allah bi hadihi'l aye illa erba'ate sinin." Diyor ki bu ayet indiğinde bizim Müslümanlığımızdan ayetin inmesinin arasında dört sene vardır. Allah Teala o dört senede Yetmedi dedi ey müminler kalbinize huşu hakkıyla yerleşsin. Demek ki huşu ne kadar önemlidir ki Allah subhanahu teala birinci topluma ne yaptı? İkaz etti onları. Hakkıyla kalbinizde yerleşin, has adamım olun. Çünkü kalbinde huşu olmayan Allah'ın has adamı olmaz. Allah cenneti yaratmış, bu evreni de cennet içi yaratmış imtihan tarlası içinden cımbızdan has adamları yanına seçer. O da huşule olur. Onun için alimler icma etmişler. Huşu ilk önce ümmetten kakandır. Ümmetten ilk önce huşu kakar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi e, Şeddad İbni Avs'tan bir hadiste inne evvele ma yur inne evvele ma yurfa'a minen nasil huşu' İlk önce insanlardan, müminlerden, Müslümanlardan huşu takar, çekilir. Bir rivayette huşu kalktıktan sonra hatta bir toplum gelir hiç haşi birisi bulamaz. Allah kurusun, Allah kurusun. Yani levhuliyet kulibet. Eğer olmasa Mümin yer üzerinde o alt üst olur orası. Şu anda var elhamdülillah ama gözden görünen değil. Bakıyoruz hepimize bakıyoruz. Kılıfımız İslam'a göre ise de ama kalp değil. Kalp değil. Onun için Enes şey Hüzeyfe bin Yemen biliyorsunuz uzman iyidir münafıklarda. Ne diyor? Evvele ma tefkidûne min dinikumul huşu' وَآخِرْ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَةِ İlk önce dininizden huşu maddesi çıkarılır. En sonda namaz. Maalesef bizim toplumda namaz da başlamış çepçeyle çıkıyor. Birçoku var İslam iddia ediyor ama namaz kılmıyor. Hem de Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Gözüne girer elbisesiyle. Neredeyse sen suç işledin diye sen ki onun babasını, anasını, sülalesine küfrettin. Kızar da sana. Yani sen mi sakkal koydun, sen mi namaz kıldın, Müslümansın, kendine mi şey yaptın, kim seni vekil kıldı der. Evet. Ondan dolayı huşu kelimesi arkadaşlar azim bir kelimedir ve aynı zamanda vehim bir kelimedir. Onun için bunu Allah'ın karşısında kullansan azim bir kelimedir. Tağutun karşısında kullansan vahim olur senin için. Allah subhanehu teala Kur'an'da birçok yerde huşuyu geçiriyor. Dedik ki قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminin surasında huşu gördün nasıl geçiyor. Bazen de Kur'an'da kad efleha men tezekka. Burada huşu kelimeni anlamak için bu ayette Müminin surasında efleheni de anlamamız lazım. Eflehe nedir? Ayette geçiyor. Burada ha, buradaki değil. Müminin surası neden önemli suradır? Çünkü müminlerin sıfatını sayıyor. Burada diyor ki kad eflehel müminun. Müminler iflah oldu. Felaha uğradılar. Felah nedir arkadaşlar? Bak beş vakit namazda durur. Hayye alel felah. Felah nedir? Kurtuluş. Güzel. Ama bir de gelelim bakalım şer'i felah nedir? Lugatça felah nedir? Filahadan alınmış. Filaha çiftçilik. Felahel ard yani yeri yardı. Buna diyenler felah. Yeri yarmaktı. Filaha fellah diyoruz. Biliyorsunuz fellah Osmanlı kullanıyor. Çiftçi yani. Fellah. Filaha felah Filah eden almıştır. Onun için Allah Teala diyor قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى İflah olur kim? Teskiye etse nefsini, takva etse. Bir, bir, bir ayette de şeriste قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Yani nedir efleha? Şeriatte diyor ki kurtardı. İyidir. Lugatte dedik felah nedir? Yeri yarmaktandır. Çiftçi yeri yanar, içine ne koyar? Bir tohum koyar. Sonra kapatır onu. Ondan sonra yağmur iner. Yen de sen suyu verirsin ona. O bir tane tohum ne olur? Bir dal verir. O dalda ne olur? Ba başak mı ne diyorlar? Ha? Başak. Bir başakta kaç tane şey var? Ha? Yüz tane var. Yüz tane buğday oldu. Gördün mü? Çıbaşak çüyüz. Çok oldu. İşte iflah budur. Kad efleha yani bu mümin olsan amelin o tohum gibi bir içen 700'e kadar çıkar. Bu nedir? Bu felah meselesidir. Hatta bir ayette Allah subhanehu ve teala bunu anlatırken ne diyor? Bakara surasında مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak eden müminlerin yani infak edenlerin e, insanların durumları aynen şuna benzer. Kemeteli habbetin bir bir tane bir tohuma benzer. Enbetet seb'a senabile. Bir tohum bir buğday tohumunu ekiyorsun yedi tane dal çıkıyor içinde. Yedi tane başak çıkıyor içinde. وَفِي كُلُّ سُنْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّ Her başakta da yüz tane habbe var. Tane var. Vallahu yudaifu limen yasha vallahu vasiun alim. Allah istediğine kat kat fazla verir. Şimdi anladık mı felah nedir? Kad eflehel mu'minun yani Binin bin oldu Türkçesi. Sen bir amel yapıyorsun Allah binlerce istese seni sayısız bile. Ama sayı burada cinayettir. Ama Allah'ın rahmeti boldur. Sayısızdır. Rabbimiz ganidir. Bu iflahtir. İflah olmak nedir? Kurtuluş demektir. Allah bizi kurtardı. İflah etti. Başarıya, üstün getirdi. Bunun karşılığını bize cenneti verdi. İyidir. Huşuğun yeri neresidir arkadaşlar? Kalptir. Kalpten olur. Yeri kalptedir. Niyetin yeri kalptir. Huşunun yeri kalptir. Korkunun yeri kalptir. Buna ne derler arkadaşlar? Kalp ameli. Bu ameli yerine getirmesen imanın olmaz. İman üç taş üzerine durar. İtikat, kavl, amel. Kalbin de ameli var, huşu, havf. Elinle korkamazsın. Dilinle korkamazsın. Kalbin korkacak. Kalbin korktuktan sonra eline diline yansır. İyidir. Bunun üzerine alimler icma etmişler. Kalptir. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَتَّقْوَةُ اَتَّقْوَ هَا هُنَا Takva buradadır. Et-takva hahuna. Bihasbi imri'in min şerrin en yahkir ahahul muslim. Takva buradadır. Takva buradadır. Elini kalbine işaret ediyor. Yani merkezi buradır. Bir rivayette de burada bir parça et var. O salah olsa bütün azalar salah olurdu. Bu takvadır. Ondan dolayı Hazret Ömer biliyorsunuz meşhur bir gün bakıyor bir tane e, namazda böyle boynu bükük Böyle boynu bükük namaz kılıyor. Ey boynunu büken başını kaldır demiş. Takva kalptedir boyun bükmekle değil demiş. Anlatabildim mi? Bir grup yani bizim camialerde var biliyorsunuz. Yani tasavvufta özellikle çok olur. Huşu zannederler diştandır. Böyle durarlar. Anlatabildim mi? Hayır. Resulullah hiçbir zaman namazda böyle durmamış. Zillet kaliptedir. Resulullah'ın namaz şeklinde boynu dik, başı dik, omuzu dik ama gözleri yere bakıyor böyle kalbi huşu içindedir. Azaları huşu içindedir. Ashab-ı kiram da öyledir. Hazret Ali radıyallahu anhu namazda durarken hiçbir şey ona işlemezymiş. Aynen bir ağaç parçası gibi durarmış. Evet. Ondan dolayı huşunun yeri kalptir. Bunu dışarıya biz uydurmasyon yapamayız. Ondan dolayı e, Hüzeyfe bin Yemen dedikçe Resulullah'ın nedir? Cizli neyidir? Sır katibidir münafıkların adı olardadır. İyi tanır münafıkları. Bütün sahabaların imamıdır bu konuda. Hazret Ömer yalvarırdı ona. Her gördüğünde Hüzeyfe derdi benim adım var mı? Hüzeyfe diyor bazen Hazret Ömer'den kaçardım. Bu soruyu sormasın benden. Anlatabilirim. Çünkü sen mi ya emirül müminin? Dermiş evet. Kim garanti eder? Diyor ki İyyâkum ve huşû'un nifak Hazret şey e, Hüzeyfe diyor ki sakının ha münafıkların huşuğundan. Huşuğun da nifakı var. Yalan, yalancılık da huşu yapmak. O nasıldır ya Hüzeyfe dediler. Huşu'un nifak nedir? Dedi ki en tera ceseden haşi'an ve kalben leyse bi haşi'an. Bedenine bakıyorsun huşu içinde ama kalbi haşi değil. Bu münafık huşudur. Anlatabildim? Ondan dolayı bu huşu kalpten yapılır. Gösteri olmaz bunda. Ondan dolayı alimler dediler ki hakiki huşun ki alameti var. Birincisi birincisi alameti huşuun kalpten şehvetler dışarı çıkacaktır. Bütün şehvetler kalpten dışarı çıkacaktır. Neden? Çünkü dünyaydan ahiret bir araya gelmez. Ahiretin ciddiğinin yanına dünyayla gidemez. Rabbil aleminin yanına dünyayla gidemez. Temiz bir kalpe gideceksin. Saf bir kalple gidesin. Dünyasız bir kalple gideceksin Rabbil Alem. Onun için şehvet nedir? Mide şehveti var. Organ şehvetleri var. E, göz şehveti var. Kulak şehveti var. He? Dil şehveti var. Nefis şehveti var. Bunları hepsini kalpten çıkartacaksın. Allah Teala'nın karşısında durursan. Bu şehvetlerin yeri bir müminin kalbinde olmaz. Eğer isterse huşu sahibi olsun. Eğer bunu yaptın alimler diyor, otomatik olarak tabir caiz ise yerine kalbları çıkartsan kalbinde ne olur? İman olur. İman ne demektir? Allah'ın nürü gelir kalbine. Kalbine senin ne olur? Nür gelir. Allah'ın nürü kalbine yerleşir. O zaman Allah'ın nürüyle görersin. Her şeyi onuyla görersin. Çünkü kalpte içi şehvetin ataşıyla nürün ataşı ikisi savaş içindedir. İslam'la küfür gibidir. Kalbine iman girdi, küfür kalmaması lazım. Küfür girdi, iman atar dışarıya. İkisi bir arada bulunmaz. La yectemi'an ve la yertefi'an. Kaidedir bu fıkıhta. Mantıkta da kaidedir. İkisi bir arada bulunmaz. Ondan dolayı alameti takvanın nedir? Rabbil alemin karşında durdun, fişi çekeceksin. Dünya fişini. Yok durmakınla hemen şeytan gelir. Çarşı, pazar, çoluk, çocuk, isabat, fikir. Salam verdin sanki her şey bitti. İstiyorsun düşünersin çoluk çocuğu boş ver dersin. Şeytan istemiyor nur olsun kalbinde. Onun için İmam Şafii'nin meş meşhur bir şiiri var. İmam Şafii istiyor hıfz etsin, unutuyor. Hefz edemiyor. Celdi vakia, vakia büyük imamdır. Bir kere bunu İmam Şafii şiirle anlatıyor. Vakia dedi ya vakia dedi. Ee, ben hafızım tutamıyorum. Hafız edemiyorum. ezberleyemiyorum. O da dedi günaha tercih et çünkü günah olduğu yerde Allah'ın nürü olmaz. Diyor şekavtu ila vaki'i su'i hafzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي Yani selefimiz işi bilmişler. İkisi bir arada olmaz. Nürle masiyet, şehvet masiyettir tabi. Bir arada olmaz. Onu çıkartacaksın, o yerine girecektir. Eydir bu şehveti şeyine bozar, Huşu ne bozar? Arkadaşlar dedik ki en büyük huşu bozan şey nedir? Riyadır. Şehvettir. Şehveti çıkartacağız. Huşu bozulmaz. Bir de huşu ne bozar? Riya bozar. Riya nedir? Yani sen haşisin Allah'ın karşısında. Bir dene gelse onu hesaba kattın riya oldu. Katmayacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki afdalus salat en iyi namaz, en faziletli salat nerededir? İnsanın evindedir. İllel mektuba. Sadece ferzler camide. Ferz hariç bütün namazlar evde. Çünkü huşu nedir? Senle Rabbin kimse seni görmeyecektir. Evde musallan olması lazım. Bir köşe mihrabın olması lazım. Orada namaz kılacaksın. Ehli beytin de seni görmeyecek. Çünkü ağlayacaksın. Yarvaracaksın. Bu kimse seni görse yapamazsın bunu. Onun için camide bunu yapamazsın. Camide yapsan her şey diğer adama bak ya. Burada riyakarlık yapıyor. Bir de kendin girersin. Ha desiler riyakar değilsen şeytan seni riyakar yaptırır. Zordan gelir işletir sana bu şüpheti. Onun için uzak olacaksın. Bunlar huşu bozar. Huşu ne bozar? Allah'ın sevmediği şeyler. Bir mümin ciddi bir futbol sahasına. Orada huşu, boz, huşu olur mu onda? Olmaz. Neden? Cürüntü var orada. Cürüntü huşu bozar. Bütün cürüntüler huşu bozar. Huşu sükunet ister. Heybet ister. Heybet olmayan yerde huşu olmaz. Onun için Resulullah diyor Allah'ın en sevmediği yer çarşılardır. Neden? Heybet yoktur. Çarşı her herkes meşguldür. Gelip gidiyor, yemin ediyor, o satıyor, o, yapıyor. O Huşu bulamazsın. Huşu nerede bulursun? Yani ilim merkezinde. Ha? Yani heybetli yerlerde, yani Allah'ın sevdiği yerlerde huşu bulursun. Onun için bu yerlerden uzak duracağız arkadaşlar. Cürüntülü, ses sadalı yerlerden uzak duracağız. Bir yerde alkış oldu, o yerde huşu olmaz. Çünkü alkışlamak kafirlerin adetidir. Allah sevmez bunu. Islık çalmayı Allah sevmez. Hatta bir rivayette kavmulutun yedi adetlerinden birisi ıslık alkış. İslam'da bu çiz de haramdır. Kesinlikle haramdır bu çiz. Velev ki bugün alkış artık adet haline gelmiş. İslam'da alkışlamak yerine tekbir getirmek Allahu Ekber dersin. Ama bizimkiler de bir günde dozunu attırmışlar. Bir salonda Allahu Ekber diyorlar neredeyse dersin deprem oldu. Ya o kadar da değil ya. Yani her şey şerinden içinden tabir eder Allahu Ekber der yani takdir şayandır. Anlatabildim? Ha biraz da çok vahim ise mesela evet biraz tonunu kaldırırsın ama Allahu Ekber Allahu Ekber sanki bir şey olmuş. Bizim bugün mücahitler de Suriye'de aynı hatayı yapıyorlar. E adam kuruşun sıkıyor. Allahu Ekber Allah. Ya ne oldu kardeşim diye. Allahu Ekber tam da hiçbir sahabe bu kadar bağırmadı ya. Tamam tekbir getir. Yerinde, zamanında, mekanında. Adam kuruşundan fazla Allahu Ekber diyor. Yani her şeyin neyi var? Ölçüsü var. Biz bunları sahabenin hayatından, pratik hayatından alırız. Evet bir de en büyük şeyi, huşu'u bozan arkadaşlar nedir? Müzik müzik Allah'ın zikrinin ziddidir. Müzik olduğu yerde Rahman'ın ne melekleri olur ne huşu olur. Çünkü Kur'an Rahman'ın zikridir. Müzik de şeytanın neyidir? Vürdidir. İkisi bir arada olmaz. Bir kalbe yerleşmez. Şarkı müzikten uzak duracaksın. Git bir klibe bak Allah'ın korkusu kalbinde kalır mı senin? İnanmıyorsan git. Hatta inanmıyorsan şimdi bu ders halkasında çal bir bakın bir şarkı burada. Bak huzur kalır mı burada? Alimler diyorlar ki vallahi diyorlar Allah'ın rahmetindendir. Şarkıcı şarkı dinlediği anda müzikten şarkı dinlediği anda o aslada Allah gözünden perdeyi kaldırsa kalbi durar. Diyor orada bütün pislik şeytanlar, maritler toplanır müziğin etrafında dans ederler. Sen bilmiyorsun ama. Allah'ın rahmetinden sana göstermiyor. Gışava var. Perde var. Kaldırsa o perdeni kalbin durar. O kadar çirkinleri görersin senin odada seninle beraberdir. Biz buna inanıyoruz arkadaşlar. Bize ne derseler deseler bizim için önemli değil. Biz Allah'ın ve Resul'ün haber verdiklerine inanıyoruz. Müzik şeytanın aletidir, şeytanın vürdüdür. Allahu Teala'ya meydan okuyor. Allah Kur'an gönderiyor, o da müzik gönderiyor. Evet. Bunlar ne yapar? Huşu bozan şeylerdir arkadaşlar. Evet. Şimdi huşu olmak için biz ibadetlerimizi adet haline getirmeyeceğiz. İbadetlerimizi adet haline getirmeyeceğiz. İbadet nasıl adet haline gelir? Ne olur? Yani sanki geldik namaza tamam bu yemek gibidir. Yani kılacağız, gideceğiz. içi boşalmış. Bu şeytanın işidir. Ne dediğimizi bileceğiz. Nereye gittiğimizi bileceğiz. Bu da kalbin haş olmasıyla. Kalbin gaflete uğradı ibadetin ne olur? Adet olur. Bugün de birçok Müslümanın ibadeti adettir. Vallahi birçokumuza sorsak namazdan okuduk, kendi namazımızdan okuduk birçokumuz bazen bilmez. Birinci surada ne okuduysan bilirse ikinciyi bilmez en az. Kendi okumuş ha. İmamın arkasında değil. Bu nedir? Gafletteyiz biz işte. Evet. İşte muallif bu ayette müminun şey ayetinde e, Enfel ayetini zikretti. Arkadaş okudu da ona da kısa geçelim. Diyor ki innemel mu'minune ellezine izâ zukirallah vecilet kulûbuhum. Müminleri Allah Teala hakiki müminleri vasfediyor. Yok iddia ile mümin. İddia ile değil. De, benim gibi ders yapmakla da değil. Hakiki müminleri. Hakiki. Kimse görmedikleri yerdeyden gördükleri yerde eşittiler. Onları vasfediyor. Hakiki peygamberler ve ashab-ı kiram onlara tabi olanların izinde gidenlerin birebir onları vasfediyor. İnnemel mu'minun. O müminler var ya İzâ zükirallah vecilet kulubu. Allah zikr olduğunda kalberin olur. Vecil nedir? Korku içinde olur. Vehim. Allah Teala azim. Hem azamatı hem vehameti hem sevgisi üçü bir arada olması lazım. Şimdi bir tağut geldi korkarız ondan. Ama ne olur? Sadece korku devreye girdi. Onda ne şefkat var? He? Ne? Seviyorsun onu. Ama bir de neye münafıklık yapıyorsan ne yapıyorsun ona? Yag, yagcılıkla ona korku gösteriyorsun. Ama sevgi yoktur ondan. Korkmuyorsun da ondan ne yapıyorsun? Suni bir korku gösteriyorsun. Allah'ın karşısında üçü bir arada olacaktır. Seviyoruz, korkuyoruz, ondan da umudumuz büyüktür, bizi affeder. İşte budur vecilet kulubun. Vecel budur arkadaşlar. Öyle bir korkudur ki üçü paket bir aradadır. Zaten bu üç olmasa ibadet kabul olmaz. Olmaz da ibadet. Severek yapacaksın. Korkarak Allah'ın yapmasın azabı var. Muhakkak hata yapmışsın. Ümidin büyüktür Allah affeder. Bu üç paketi bir arada olacak. Onun için bazı gruplar bu da maalesef tasavvufun aşırılandadır. Zındıklık haline gelmişler. Allahu Teala'ya biz cennetin içindeyiz. Biz seni sevdiğimiz için sana aşıkık ibadet ediyoruz. Yani de ateşinden korkmuyoruz. At bizi ateşe yansın. Önemsemeyiz. Biz seni sevdiğimiz için ibadet ediyoruz. Bu nedir? Zındıklıktır. Üçü bir arada olacaktır. Birbirinden ayırmayacağız onları. İşte bu diyor vecilet kulubun ve idâ tuliyet aleyhim âyâtuhu. Ayetlerin de Allah ayetleri de duydukça hem Kur'an ayetleri hem hadisler hem emirleri duydukça zâdethum imanı. İmanları artıyor. Allah Teala şimdi biz mümin cehennemin o çetin ayetlerini dinlerken ne hissetmemiz lazım? He? Korkuyoruz ama imanımız da artıyor aynen Teala. Aynı zamanda neden? allah Teala diyoruz hem hem seviyoruz onu hem bu çetin azabından da korkuyoruz ama ne kadar korksak umidimiz var. Biz Allah'ın yolunda gittiğimiz için Allah ufak tefek günahlarımızı affeder. İmanımız artıyor. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Bak Velev ki bizim günahımız var ama biz Allah'a hakkıyla tevekkül ediyoruz. O bizim gafurdur, rahimdir. Sonra sembolik olarak bu müminlerin amelini gösteriyor. O da nedir? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Namaz ve zekat ve tasadakanı sembol olarak gösterir. Zaten bu çitene İslam'ın şartlarındadır. Bu çiteneyi yapmayan her şey yalandır. Her şeyi gösteriştir. Yani namaz kılmayan, Allah için zekatını vermeyen Gerisi boştur. Hiç inanmayın ona. Bu dini şey. Sonra müjde geliyor. Ulaike humul mu'minun hakkan. İşte bunlar hakkıyla mümindiler. Hakiki mümindiler. Gerçek mümin, sadık mümin bulardır. Firdos ehli de bulardır. Sonra ne diyor? Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Bunlar için Allah yanında ne var? Derecet. Derecet nedir? He? Derece derece. Cennet yüz derecedir. Derecet var bunlar için. Neden dedi derece demedi direkt atın bunları Firdos'a? Çünkü bu adaletsizlik olur. Bu paket müminler paketin içinde peygamber var, şehit var, salih var, düz mümin var. Hepsi aynı yere geçse adaletsizlik olur. Bunlar da cennetin derecelerinde derecetleri var. Ama bunlar belki 50'den sonradır. Anlatabildim mi? Yani bunlar Firdos'a yakınlardır. İnde Rabbim ve mağfiretun mağfire nedir? E bunlar müminler, cennetliktir. Mağfireyi allah Teala niye sokuşturdu buraya? Çünkü hiç kimse ameliyle cennete gitmez. Muhakkak Allah affetmesi lazım. Her kulun günahı var. Hatasız kul olmaz. Kullu ibne Adem hatta ve hayrul hatta'in tevvabun. Her Adem oğlu hata yapar. En hayırları de hatasından tövbe edenlerdir. Onun için biz ne yapacağız? Muhakkak bileceğiz ki o 70 sene abid gibi demesin ben ibadet ederim. allah Teala'ya dedi sen beni amelimle muhasebeyle ne oldu? Cehenneme gönderildi. Ama yine Allah onu mağfiretiyle bir de cennete gönderdi. Onun için mağfireyi ve rizkun kerim neden dedi burada rızık kerimdir? Yani kerim nedir? Cömert. Burada ne anlıyoruz? Çok bol var. Halbuki burada o rızık, o yemek kendisi kerimdir. Çok yersin ama sana aziyet vermez. Şimdi biz en sevdiğimiz yemek nedir? En sevdiğimiz meyve, en sevdiğimiz et, en sevdiğimiz ne kadar güzel ise, faydalıysa biraz fazla yesen sıkar seni sabaha kadar yatamazsın. Soda ararsın, bilmem ne ararsın. Limon sıkarsın. Sana aziyet verir. Belki hastahaneye gidersin. Ama cennette o rızık nedir? Çaram sahibidir. Ne kadar yesen onu sana aziyet vermez. Öyle anlatıyor Rabbil Alemin. Onun için kalplerimiz Allah karşısında titrek olacaktır. Bu ayetin gereğinde. Hakiki huşu sahibi olacağız. Dersi bitirmeden önce, gerçek zamanımız doldu, e, nasıl haşi olabiliriz? Bunu da birkaç noktaydan anlatayım. 10-14 taneyden anlatayım. Nasıl huşu sahibi oluruz? Yani bu dersten sonra bir de ne diyecek ben istiyorum haşi olayım. Nasıl haşi oluruz? Bir, yazın arkadaşlar bunları. Bir, nasıl haşi olursun? Allah'tan huşu istersin. Yani dua edersin. Derdin olsun. Ya Rabbi beni haşilerden eyle. Ya Rabbi kalbimi haşi eyle. Ya Rabbi ama sen hiç aklına gelmiyorsa haşilik nereden haşi olacaksın? Önce isteyeceksin ki Allah versin sana. Onun için dua çok önemlidir arkadaşlar. Dua yapacağız. Huşu dedik. Huşu dedik. Asıl huşu Allah'ın önünde durmaktır. Ondan dolayı ikinci meselemiz namaz huşun sembolüdür. Allah'ın huzurunda durmuşsun. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Onun için Allah'ın huzurunda nasıl karşı oluruz? İkincisi namaza gelmeden önce He? Her zaman namaza gelmeden önce kendini psikoloji olarak hazırlayacaksın. Yerini, mekanını, namazını. Ben namaza gidiyorum. Tamam. Ne kadar işin var. İş yerinde, evde. Madem çıktın Bismillah dedin camiye çıkıyorsun. Dünyanın fişini çek orada. Hiç böyle çek fişini. Bundan sonra seni mahkemeye de çıkartıyorsan sanki sen dönmeyeceksin. Öyle geç camiye. Huşu içinde git. Allah'ın Teala'nın huzuruna psikoloji olarak namaza girerken bütün atrafını uzak tutacaksın. Bir de aynı zamanda yerini, mekanını seçeceksin. Namaz kıldığın yer cürüntülü bir yer olmayacaktır. Hatta Allah Teala'nın hakkıyla karşısında durarsın. Seni meşgul eden olmasın. Üçüncü, Namazda durdur Rabbil Alemin'in önünde. Durma adet gibi. Allahu Ekber namaz kılın. Sen kimin önünde durmuşsun? O azim Rabbi ki sen öğrendin ondan önce azamatını onu gözün önünde buru, dur, e, bulundur. Sen onun önünde baş başasın. Sen aciz bir kul yer üzerinde bu evrende bir nokta bile değilsin. Gözden görünmeyen bir varlıksın. Azim Rabbil Alemin önünde durmuşsun. Ve Rabbil Alemin sana bakıyor, seni izliyor. Seni eşitiyor, dinliyor. Zamanını sana ayırmış. Tabir caiz ise. Namaz budur. Rabbil Alemin'in karşısına çıkmışsın. Böyle duracaksın. Dördüncüsü namaza gelirken Dedik ki hem huzurlu geliriz hem de hazır geliriz. Yani Resulullah demiş ki namaza gelirken sıkışık gelme, yemek koyulmuşsan sıfıra namaza durma. Neden? Yani sıkışmışsan namazda şeytan gelir, küçüğün geldi, büyüğün geldi, onun bahsini yapar sana, namazın huşu gitti. Yani de yemek sıfıra koyulmuştur, şimdi hemen namazı bitireyim, yemek oturayım. Onun için hazırlıkça. ihtiyacı var ise gider. Yemek var ise yemeği ondan sonra namaz otur. Evet. Beşinci allah Teala'ya hakkıyla haşi olmak istiyorsan itaatini her yerde Allahu Teala'ya yapacaksın. İtaatini artıracaksın. Arayacaksın. İtaat nedir? Onu yapacaksın. Bütün salih amelleri yerine getir. Yerine getirdikçe huşun artıyor. Yerine getirdikçe huşun artıyor. Ama sen amel yapma, benim huşu, kalbim haşi olsun, bu zordur. Bu teoride kalır, pratikte olmaz. Altıncı, bütün günahlardan vazgeçeceksin. Elinden geldikçe günah işlemeyeceksin. Mayına basmayacaksın, hata yapmayacaksın. Gözün sağ sol yapmayacak, dilin yanlış konuşmayacak, kulağın yanlış şey duymayacaktır. Hiçbir şeyden, her şeyden uzak olacak. Elinden gelmişse çünkü masiyetler ayette geçtiği gibi kalbi sarar. Kelle bel rane ala kulubihim bima kanu yaksibun. Kalbi masiyetler sarar, huşu'u önler, atar dışarı huşu'u. Yedinci, Allahu Teala'nın önünde durdum, ne okuduğunu anlayacaksın. Hatta tekbir nedir? Biz çokumuz Allahu Ekber. Allahu Ekber nedir? Nedir Allahu Ekber? Allah kebirdir, büyüktür, azimdir. Ondan azim, büyük yoktur. Bunu getireceğim. Subhaneke'yi okuduk anlamını huzur. Elhamdülillah okuduk. Şimdi biz hepimiz Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanir Rahim gidiyoruz. Ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Çünkü ezberlemişiz. Yak gibi gidiyoruz. Ama bunu böyle okumayacağız. Anla, anlayacağız. Tane tane okuyacağız. Ayetleri Sübhane Rabbiyel Azim nedir diyecekçe anlayacağız. A'la nedir bileceğiz. Semiallahu limen hamide nedir? Bunu tefakkuh edeceğiz. Bunları bulundurdukça huşuğumuz artar. Ee, sekizinci nefsimizle nefsimizden, zihnimizden mücadele edeceğiz. Cihad edeceğiz. Namaza geldin dedik şeytan gelir nefsine sevdiğin şeyleri aklına salar, sevdiğin yemekleri, sevdiğin şehvetleri, fikrini götürür hesaba. Bu neden ne yapacaksın? Cihad edeceksin. O seni çekip sen çekeceksin. Nasıl cihatta kaba kuvvet kullanıyorsun, burada da nefsinle kaba kuvvet kullanacaksın. Bu da nasıl kullanılır? Uzak durmak için kendini sıkıp namaza vereceksin. Ayet okuduğun ayetleri idrak edeceksin. En büyük idrakte nedir? Elinden geldikçe küçük suralardan tekrar etmeyeceksin. Yani her gün okuyorsan Elem Tara'yı, her gün okuyorsan İnna Atayna'yı aynen Fatiha gibi olur. Elinden geldikçe zorlanacaksın, ezber edeceksin. Ezberde zorlanacaksın, duracaksın yeni sura. O zaman aklın ayette olur, hatta huzur etsin. O zaman ne olur? Sana yardımcı olur. Dokuzuncu namazda hiçbir zaman acele etmeyeceksin. Namaza durdun sanki bundan sonra dünya bitiyor. Senden doktor nasıl dese git bir hafta sonra öleceksin. Aynen böyle namaz kılacaksın. Sanki dünya bitiyor. Acele etme. En bizim yanımızda en basit şey, en hafif şey namaz olmuştur. Hemen namazı kılıyoruz gidiyoruz. Halbuki en zor namaz olması lazım. Patron sana bir iş verse kamine de başının yüzündeyse saat gibi çalışıyorsun. Ama namaza geldin aynen tavukun gagası gibi dik dik dik dik nasıl ener kakar Resulullah diyor böyle namaz kılıyorsunuz. Nakru dik yende hurab bu nedir? Caiz değil. Yavaş yavaş sakince Allahu Teala'nın huzuruna ne layıktır duracaksın. Patronun karşısına giderken üstü başını düzeltirsin, saçını tarıyorsun. Bakanın karşısına, başbakanın karşısına, müdürün karşısına giderken elbiseni en giriyorsun, gidiyorsun. E sen Rabbil Alemin karşısına gidiyorsun. Onun için basite almamamız lazım. Onuncu mesele namazda elimizden geldikçe kalbimiz huşua olsun, ağzalarımıza zorlayacağız. Kendimize zor vereceğiz namazda fazla hareket etmeyeceğiz. Hareket etmeyeceğiz. Laubali hareketler. Burasını kaşıyorsun, oranı kaşıyorsun, hareket yapıyorsun. Bunlardan uzak duracaksın. Elinden geldikçe azaların huşu etsin. Resulullah'ın dediği gibi bunun kalbi haşi olsaydı organları da ona tabi olurdu. Elimizden geldikçe azalarımızı huşu ederiz uydu, şey yaparız ki kalbimiz de ona uysun. Çizsi uyum sağlasın birbiriyle. Kalbin haşi olsa azaların çabalasa huşu götürür. Onun için zaruret haricinde elimizden geldikçe hareket yapmamamız lazım. Gözümüz hala göz nedir? En tehlikelidir. Bak hiçbir sahih rivayet yoktur. Resulullah demiş ki namaz kılarken sücde ettiğiniz yere bakın. Ama alimler bunu iştihaden demişler. Ve en güzel de yapmışlar. Neden? Çünkü önün seni meşgul etmiyorsa öne bakabilirsin. Ama sücde yeri en iyi yerdi seni meşgul etmez. Onun için namaz kılarken seni ne meşgul ediyor? Oradan kaçacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gelir Hazreti Ayşe'nin evinde namaz kılar. Bir yerde bir halı gibi ufak bir şey sarmış. Renkli süslü müslüdür. Resulullah namazdan sonra ayağıyla onu tekmeyle atar tarafa diğer kaldır bunu Ayşe namazda beni meşgul etti. 13 alimler diyorlar camilerin süddesi süslü olmaz, sade olması lazım. Çünkü hemen durdun şeytan gelir o figüre, o şeye dikkatini çeker. Yüz bin şey yapar senin aklında. Uzak duracaksın. Sade olacaktır. Atrafında kimse olmayacak. Göz banyosu yapmayacaksın sağa sola. Elinden geldikçe hedefe çitleneceksin. Evet, 11. namazın bütün ahkamını bileceksin ki kalbin karşı olsun allah Teala hakkında. Sünnete göre kıldıkça ne olur? Kalbin karşı olur. Çünkü Resulullah sünnete göre kıldığı karşilerin imamıydı. Onun için ne dedi? Sallu kema ra'eytumuni yusalli. Beni gördüğünün gibi namaz kılın. Onun için elinizden geldikçe Resulullah nasıl namaz kılardı? Nasıl hareket ederdi? Bunları uygulasak sen bilirsin Resulullah'a uyuyorsun. Huşu'te on çinci, huşu'te dedik riyadan uzak durarız. Özellikle toplumsal yerde camilerde namaz kılarken riyadan uzak duracağız. Evde nasıl kılıyorsan camide de aynen kılman lazım. Eğer evde huşuyla kılıyorsan camide de huşuyla kılarsın. Ama camide insanların içinde ağır kılıyorsun. Evde kaldın dik dik dik, O zaman ne olur? Sen haşi adayı değilsin. Muhbitlerden değilsin. Evde kıldığın gibi kılacaksın. Bu nedir? Riya, nifak. Bunlardan uzak oldukça biz adaylığımızı sağlam yere yapıyoruz. Evet. On üçüncü adet namazını bozacaksın. Adet namazı kılmayacaksın. İbadet namazı kılacaksın. O da nedir ibadet namazı? Dedik ki aklın namazda olacaktır. Adet namazı nedir? Geldin namaza kıldın çıktın ama namazdır. Sanki bir gittik çay içtik geldik yemeği yedik kalktık. Hayır böyle olmaması lazım. Paketin içi boş olmaması lazım. Kıyamet gününde melekler gelir derler ya Rabbi bunun namazı var ama içi boştur. Ne yazar? Eğer az ise boş paketin Allah Teala diye nafilelerden ekleyin bu kulum için. Eğer nafilen de senin boşuysa nereden eklesinler sana? O zaman atın bunu ateşe diyelim. Sonra diyersin ma selekekum fi sakar. Lem nekum minel musallin. Musallilerden değildik. Bunlar da musalli değil. Kılmışlar ama içi boş. Musalli nedir? Ne dediğini anlayacaktır. Onun için adet namazı kılmamamız lazım. Yer değişmemiz lazım. Aynen yerde de kılmamamız lazım. Adet haline gelir. Ne kadar yerimizi değişsek, suraları değişsek, ha? ne olur kalp de huşu içinde olur, huzur içinde olur. Onun için alimler diyorlar hatta Subhaneke'yi değiştir. Beş tane rivayet sahih var Subhaneke dua istiftah duası. Onları hepsini ezberle. Her zamanda birisini desen ne olur? He? Kalbin huzur içinde olur. Ama her yerde Subhaneke desen ne olur? Adet haline gelir. Dilin gider. Kalbin bir şey anlamaz. En sonuncu on dördüncü Resulullah'ın tavsiyesine göre sallu salatül muveddi' muveddi' nedir? Sana diyorsun çi salat kıl, çi rükat namaz kıl ondan sonra seni ip atacağız. O çi rükat Allah'ı seversiniz nasıl kılınır? Ha? Her zaman öyle kılacağız namaz. Sallu salatül muveddi' muveddi' nedir? Artık tevdi edip gidiyor. Ayrılma zamanı geldi. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اُذْكُرُ الْمَوْتَ fi salatik. Namazda ölümü hatırlat. Ölümü hatırlayan ne yapar? Her şeyden vazgeçer. Şehvetten vazgeçer. Kalbine nür dolar. فَاِنَّ الرَّجُلَ اِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ ف۪ي صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ اَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ Ölüm hatırlasan diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak namazın en güzel şekilde olur. وَصَلِّ صَلَاتِ الرَّجُلِ لَا يَظُنُّ اَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَهَا O adamın namazı gibi kıl ki iki rükatten sonra artık namaz kılmayacak. Ya nipaslayacak ya ölecektir. İşte arkadaşlar bu ameller çok var aslında ama bir, bir kısmı özetledim. Bunları yapsak huşumuz artar. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisten de bitireyim. Müslim'de geçiyor. مَا min imri'in muslimin bir Müslüman her kim olursa, kadın erkek tehzirhu salatil mektuba ferz namazı geldi onun üzerine vacip oldu, hayattadır feyehsin vulu'uha ve huşu'uha ve ruku'uha o namazın kalktı o namaza ey ebdesini ihsan etti. Yani en güzel şekilde sünnete göre ebdes aldı. Rükûlerini, sucudlerini sünnete göre aldı huşuyla yaptı illa kânet keffâre limen qableha mine'z-zunûb. Bütün geçmişleşi günahlara kefarettir. Ve mâ lem tu'ta kebîre. Eğer büyük günah yok ise yani zina, yalan, e, içki bunlar yok ise ve zâlike dehru kullu. Velev ki bir dehir yani bir ömür ise bile Allah Teala affeder. Onun için Huşu arkadaşlar bizim ilacımızdır, bizim sermayemizdir. Araba benzinsiz gitmez. Biz Allahu Teala'ya yol yapıyorsak, cennete yol yapıyorsak depomuzu huşuyla doldurmamız lazım. Huşuyla doldurduk Allah'ın nürü gelir. Allah'ın nürü olmadığı yerde kul cennete zulumbatta gidemez. Dalalet yoluna sapar. Allah'ın nürü bizi sabit kılar sırat-ı müstakim üzerindir. Allah hepimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Haşi kullarıyla eylesin. Haşi kullarıyla kıyamet gününde huzuruna çıkarsın. Haşi kullarıyla ebedi olarak cennetinde onun rahmeti altında olmasınızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.